บุ๊กทูเจ็ดสิบห้า 75 75 เหตุผลบางประการ Bir şeyler sebep göstermek 1 Bir şeyler sebep göstermek 1 ทำไมคุณไม่มาคะ Niçin gelmiyorsunuz? Niçin gelmiyorsunuz? อากาศแย่มาก Hava çok kötü. Hava çok kötü. ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก Hava çok kötü olduğu için gelmiyorum. Hava çok kötü olduğu için gelmiyorum. ทำไมเขาถึงไม่มาคะโอ้นิชินเกลมิออร์โอ้นิชินเกลมิออร์เขาไม่ได้รับเชิญโอ้ดาวิดติดีลโอ้ดาวิตลีดีลเขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ davetli o l ม a d ı ğ ı için g e l m อ y o r d a v e ตล i olmadığı için gelmiyor. ทำไมคุณไม่มาคะ Niçin gelmiyorsun? Niçin gelmiyorsun? ดิฉันไม่มีเวลา Vaktim yok. Vaktim yok. ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา Vaktim olmadığı için gelmiyorum. Vaktim olmadığı için gelmiyorum. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Niçin kalmıyorsun? Niçin kalmıyorsun? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ Daha çalışmam lazım. Daha çalışmam lazım. ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Daha çalışmam gerektiği için kalmıyorum. Daha çalışmam gerektiği için kalmıyorum. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Niçin şimdiden gidiyorsunuz? Neden şimdiden gidiyorsunuz? ดิฉันเหนื่อยค่ะ Yorgunum. Yorgunum. ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ Yorgun olduğum için gidiyorum. Yorgun olduğum için gidiyorum. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Niçin şimdiden gidiyorsunuz? Neden şimdiden gidiyorsunuz? ดึกแล้วค่ะ Geç oldu. Geç oldu. ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ Geç olduğu için gidiyorum. Geç olduğu için gidiyorum.